มีในสมัยหนึ่งที่พระเจ้าประเสนที่โกศลได้กรองความเป็นใหญ่ยิ่งทั่วชมพูทวีปจึงได้เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วตรัสถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระราชาผู้เป็นกษัตริย์ ผู้ได้รับมุรตาพิเศษแล้วกรองความเป็นใหญ่ยิ่งทั่วผืนแผ่นดินนี้ จะยังมีราชกรณียกิจอันใด บัดนี้หม่อมฉันถึงแล้ว ซึ่งความขวนขวายในราชกรณียกิจเหล่านั้น On one occasion King p a s e n d i of Kosala approached the blessed one and said, "Just now, venerable sir, I have been engaged in those affairs of kingship, typical for head anointed Katiya kings who are intoxicated with the intoxication of sovereignty, who are obsessed by greed for sensual pleasures, who have attained stable control in their countries, and who rule, having conquered a great sphere of territories on earth. ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ ตรัสตอบดังนี้ว่ามาบพิษพระองค์จะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร ถ้าสมมุติว่าในที่นี้ มีข้าราชการของหมาบพิษผู้ที่ควรเชื่อถือ มีวาจาเชื่อถือได้ มาจาก ทางทิศตะวันออก เขาเข้ามาเฝ้า พระองค์แล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้า มาจากทางทิศตะวันออก ในที่นั้นข้าพเจ้าเห็นภูเขาใหญ่ สูงเตี่ยมเมฆกำลังกลิ้งบทปวงสัตว์มา สิ่งใดที่พระองค์จะพึงทรงกระทำก็ขอได้รีบโปรดกระทำเสียเถิดดังนี้ลำดับนั้นข้าราชการคนที่สองของมหาปพิธมาจากทางทิศใต้ข้าราชการคนที่สามมาจากทางทิศตะวันตก และข้าราชการคนที่สี่ มาจากทางทิศเหนือ เขาเหล่านั้นเป็นบุคคล ผู้เชื่อถือได้ มีวาจาเป็นที่เชื่อถือ มาเฝ้าพระองค์แล้ว กราบทูลว่าข้าพเจ้ามาจากทางทิศใต้ทิศตะวันตกในทิศเหนือ ในที่นั้น ข้าพเจ้าได้เห็นภูเขาใหญ่ สูงเทียมเมฆกำลังกลิ้งบทปวงสัตว์มา สิ่งใดที่พระองค์จะพึงทรงกระทำ ก็ขอได้รีบโปรดกระทำเสียเถิดดังนี้มหาบพิรครั้นเมื่อมหาภัยอันร้ายกาจที่ทำให้มนุษย์พินาศใหญ่โตถึงเพียงนี้ บังเกิดขึ้นแล้วแก่พระองค์ไรเล่าจะพึงเป็นกิจที่พระองค์จะพึงทรงกระทำในภาวะแห่งมนุษย์ที่ได้แสนยากนี้ On that occasion, the Buddha replied. What do you think, great king? Here, a man would come to you from the east, one who is trustworthy and reliable. Having approached, he would tell you, For sure, great king, you should know this. I am coming from the east, and I saw a great mountain, high as the clouds, coming this way, crushing all living beings. Do whatever you think should be done, great king. Then a second man would come from the west, the third man would come from the north, then the fourth man would come from the south. They are trustworthy and reliable. Having approached, he would tell you, For sure, great king, you should know this. I am coming from the west, from the north and from the south, and there I saw a great mountain, high as the clouds, coming this way, crushing all living beings. Do whatever you think should be done, great king. If such a great peril should arise, such a terrible destruction of human life, the human state being so difficult to obtain, What should be done, great king? ในที่นั้นพระเจ้าเปรตที่โกศลได้ตรัสตอบ อย่างนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ครั้นเมื่อมหาภัยอันร้ายกาจที่ทำให้มนุษย์พินาศใหญ่โตถึงเพียงนี้ บังเกิดขึ้นแก่หม่อมฉัน อะไรจะพึงเป็นกิจที่หม่อมฉันจะพึงกระทำในภาวะแห่งมนุษย์ที่ได้แสนยากนี้เล่า นอกจากการประพฤติธรรม นอกจากการประพฤติสม่ำเสมอ นอกจากการสร้างกุศล นอกจากการมาเป็นบุญ Venerable sir, if such a great peril should arise, such a terrible destruction of human life, the human state being so difficult to obtain, what else should be done but to live by the Dhamma, to live righteously, and to do wholesome and meritorious deeds มาปพิษเราจะบอก เราจะอธิบายแก่มาปพิษให้เข้าใจ คือความแก่และความตาย ย่อมครอบงำพระองค์ก็แลเมื่อความแก่ความตาย ครอบงำพระองค์อยู่ อะไรเล่าจะพึงเป็นกิจที่มาปพิษจะพึงทรงกระทำ I inform you, great king, I announce to you, great king, aging and death are rolling in on you. When aging and death are rolling in on you, great king, what should be done? แค่แต่พระองค์ผู้เจริญ ก็แล เมื่อความแก่และความตายครอบงำหม่อมฉันอยู่ อะไรเล่าจะบึงเป็นกิจที่หม่อมฉันควรจะกระทำ นอกจากการประพฤติธรรม นอกจากการประพฤติสม่ำเสมอ นอกจากการสร้างกุศล นอกจากการมาเป็นบุญ As aging and death are rolling in on me, b u n d a r o s a what else should be done but live, but to live by the Dhamma, to live righteously, and to do wholesome and meritorious deeds. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็การรบด้วยกองพลช้าง แม้เหล่าใด ย่อมมีแก่พระราชา ผู้เป็นกษัตริย์ ผู้ที่ได้รับมุธาพิเศษแล้ว ปกครองปฏิบีมณฑลอันยิ่งใหญ่ แต่เมื่อความแก่และความตาย ครอบงำอยู่สิคติวิสัยแห่งการรบด้วยกองพลช้างเหล่านั้นไม่มีเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ การรบด้วยกองพลมา้ากองพลรถ หรือพลเดินเท้าแม่เหล่าใด ย่อมมีแก่พระราชา ผู้เป็นกษัตริย์ ผู้ที่ได้รับมุรธาพิเศษแล้ว แต่เมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่สิ คติวิสัยแห่งการรบด้วยกองผลมา้ากองบนรถ และผลเดินเท้าเหล่านั้นไม่มีเลย อันหนึ่งในราชสกุลนี้ มหาอมาตย์ผู้มีมนซึ่งสามารถจะใช้มนทำลายข้าศึกที่ยกมา ก็มีอยู่เหมือนกัน แต่เมื่อความแก่และความตาย รอบงำอยู่สิ There are venerable sir elephant battles fought by head anointed Katiya kings who have attained stable control in their country but there is no place for those elephant battles no scope for them when aging and death are rolling in there are v e n e r b o s r cavalry battles, chariot battles, infantry battles, but there is no place for those cavalry, chariot, and infantry, no scope for them when aging and death are rolling in ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในราชตระกูลนี้ มีมหามาตผู้มีมน ซึ่งสามารถจะใช้มนทำลายข้าศึก ที่ยกมาก็มีอยู่เหมือนกัน แต่ว่าเมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่สิ คติวิสัยแห่งการรบด้วยมนแม้เหล่านั้นไม่มีเลย b e n e r b o s e r in this royal court there are counselors who when the enemies arrive are capable of dividing them by subterfuge but there is no place for those battles of subterfuge, no score for them, when aging and death are rolling in. ก็แต่พระองค์ผู้เจริญ อันหนึ่งในราชตระกูลนี้ มีเงินทองทั้งที่อยู่ในพื้นดิน และทั้งที่อยู่ในอากาศ ซึ่งพวกข้าพระองค์สามารถจะใช้เป็นเครื่องมือยุ่ยแย่ให้ข้าศึกที่ยกมาแตกกัน ก็มีอยู่เป็นอันมาก แต่เมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่สิเ คติวิสัยแห่งการรบด้วยทรัพย์เหล่านั้นไม่มีเลยก็เมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่ อะไรเล่าจะบึงเป็นกิจที่ข้าพระองค์ควรจะกระทำ นอกจากการประพฤติธรรม นอกจากการประพฤติสม่ำเสมอ นอกจากการสร้างกุศล นอกจากการบำเพ็ญบุญ Venerable sir in this royal court Venerable sir there exists abundant bullion, and gold stored in vaults and depositories, and with such wealth we are capable of mollifying the enemies when they come. But there is no place for those battles of wealth, no scope for them when aging and death are rolling in. As aging and death are rolling in on me, when the Rosa, What else should be done but to live by the Dhamma, to live righteously, and to do wholesome and meritorious deeds? ถูกแล้วถูกแล้วหมาบพิษถูกแล้วถูกแล้ว ก็เมื่อความแก่และความตาย ครอบงำอยู่ อะไรเล่าจะพึงเป็นกิจที่ปร่งคควรจะกระทำ นอกจากการประพฤติธรรม นอกจากการประพฤติสม่ำเสมอ นอกจากการสร้างกุศล นอกจากการมาเป็นบุญ so it is great king so it is great king as aging and death are rolling in on you what else should be done but to live by the dhamma to live righteously and to do wholesome and meritorious deeds เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธนรัตนี้แล้ว ได้ตรัสคำที่เป็นคำกาบ คือเป็นคาถาสืบไปว่าภูเขาหินศิลาใหญ่ สูงเทียมฟ้า กลิ้งบทปวงสัตว์มาโดยรอบ จากทั้งสี่ทิศแม้ฉันใด ความแก่และความตายก็ฉะนั้น มันย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลาย คือพวกกษัตริย์ พวกพรามพวกแพทย์ พวกสูตร คนจันทาน และคนเทขยะมูลฝอย ไม่เว้นใครๆไว้เลย มันย่อมย่อมยีเสียสิ้น ณที่นั้น ไม่มียุทธภูมิสำหรับผลช้าง ผลมา้า ไม่มียุทธภูมิสำหรับผลรถ ไม่มียุทธภูมิสำหรับผลราบ และไม่อาจจะเอาชนะ แม้ด้วยการรบด้วยมนหรือด้วยทรัพย์ เพราะเหตุนั้นแหละบุรุษผู้เป็นบัณฑิต มีปัญญา มื่อเล็งเห็นประโยชน์ตน พึงตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์ผู้ใดมีปกติ ประพฤติธรรมด้วยกาย ด้วยวาจาหรือด้วยใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเดียว ผู้นั้นลาโลกนี้ไป ย่อมบันเทิงในสวรรค์ and this is what the blessed one said. Having said this, the fortunate one further said in stanza, just as mountains of solid rock, massive, reaching to the sky, might draw together from all sides, crushing all in the four quarters, so aging and death come rolling over living beings, Katiyas, Brahmins, Vasas, Sundas, Chandals, and scavengers. They span and along the way, but come crashing everything. There is no ground there for elephant troops, all chariot troops, all infantry. One cannot defeat them by subterfuge, or buy them out by means of wealth. Therefore, a person of wisdom here, out of regard for his own good, steadfast, should settle faith in the Buddha, Dhamma, and Sangha. When one conducts oneself by Dhamma, with body, speech, and mind, they praise one here in the present life, and after death, one rejoices in heaven.